Türkçe öğrenemiz. Қадірменді радио тыңдаушылар түрікше үйренеміз атты бағдарламамыздың жаңа бөлімінде сіздермен біргеміз бұдан бұрынғы бағдарламамызда түрік тілінде қолданылатын аптаның есімдері ай аттары және маусым аттарын сіздермен бөліскен болатынбыз ал бүгін не деген сұрақтың қайда және қалай қолданылатынын мысалдармен түсіндіреміз мысалдарды тыңдағаннан кейін не сұрағын қолданып жаңа сөйлем құрып жауап беруге тырысамыз дүн yaptınız? Кеше не істедіңіз? дүн gittim. Кеше пикникке бардым. Yarın ne yapacaksınız? Ертең не істейсіз? Evde dinleneceğim. Үйде демаламын. Ne okudunuz? Не оқыдыңыз? Gazete okudum. Газет оқыдым. Ne aldınız? Не алдыңыз? Gömlek aldım. Көйлек алдым. Neleri seversiniz? Нені ұнатасыз? Sütü, çayı, kahveyi severim. Сүт, шай, кофені ұнатамын. Sizin adınız ne? Сіздің атыңыз кім? Benim adım Ахмет. Менің атым Ахмет. Ардақты тыңдармандар, не сұрағын мысалдармен үйрендік. Осы мысалдар сіздің де жаңа сөйлем құруыңызға көмектеседі. Есіңізде қалу үшін мысалдарды қайталап оқимыз. Дүн не аптыңыз? Кеше не істедіңіз? Dün pikniğe gittim. Кеше пикникке бардым. Ярын не yapacaksınız? Ертең не істейсіз? евде dinleneceğim. Үйде демаламын. не оқыдыңыз Не оқыдыңыз? Gazete okudum. Gazete okudum. Ne aldınız? Niye aldınız? Gömlek aldım. Köylük aldım. Neleri seversiniz? Niyeni unatasız? Sütü, çayı, kahveyi severim. Süt, şay, kofeni unatamın. Sizin adınız ne? Sizin adınız kim? Benim adım Ahmet. Menin adım Ahmet. қадірменді тыңдармандар бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды алдымыздағы апта түрік тілінде қолданылатын қанша неше деген сұрақты үйренеміз келесі кездескенше сау болыңыздар қалын. kalın. үйренеміз үйренеміз.